A sljedeća SMS poruka glasi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi kažemo wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah vas nagradio firdausom. Amin ve iakom. Da li je istina da je Musa alaihi salam da, da Musa alaihi salam nije mrtav? Ne, to je netečna konstatacija. Musa se nam umro. To su priče od onih koji znači ne znaju od drviša, od nekih krugova koji govore mnogo što što o poslanicima, o hidru i slično odatle proizlazi, taj govor nije tačan. Znači mu se umro, alaihi salatu wasalam.